kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira ushikirije gira ushikirije nuko rero nkuko bisanzwe biri abaterefona muri kino kiganiro murashikiriza ivyumviro vyanyu ku nkuru zitandukanye ziba zaracinga kuri radio ivyumviro vyanyu rero mugaheza mukabishikiriza mu rupfasoni Imbere rero ko ndabugururira umurongo reka mbanze ndabibutse mu nkuru zimwe zimwe zaciye no kuri radio isanganiro muri ino ndwi Eh, mwazumvise uno munsi yuko itegeko ri riheruka itegeko nako rirekura abakozi b'abarundi kuja gukorera kurondera ubuzi mu gihugu ca Arabie Saoudite rerutse gutegwa ko mukoro n'umukuru w'igihugu cy’u Burundi kuva ubu abarundi bazohora bagenda hakurikijwe amategeko azwi n'igihugu baba bavuyemo kandi ngo namategeko akingirwa akingira abo bagi kurondera ubuzima muri ivyo bihugu bikaba bisigurwa rero na Sonia ubahwe avugira ubushikiranganje mu vyo bujeje harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mhm mm abumvirije amakuru n'umunsi kandi mumvikije ko hariya muri zone ya Muyange ni muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba igiye kuroswa umuyaga nkuba mu kiringo c'amezi atarenga atatu ivyo bikaba vyashikirijwe wa w'amasoko ntanga nguvu butari na gataka mu nama yagiranye kuri wa kane aho yagiranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abaserukira uh, ubuzi butandukanye akaba ari mu giherero rero abanyagihugu bo muri muri yo zone bavuga ko ngo bata uwo muyaga nkuba ngo baheruka igihe wari umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2019 Petero Nkurunziza ngo yatangura ibikorwa byo kuwuguruza mwumvishije kandi ko ikiringo kitarenga indwi imwe nico cahawe inzego zibijejwe ngo zibe zaronkeje mhm. mwarabyumvise kandi ko muri ino ndwi twabashikirije amakuru ajyanye n'iby'ubworozi aho umushikiranganji mu byagejejwe ari mu bworozi yamenyesheje ko ngo bagiye kuzana inshanco zo kugira ngo bacandage inka zafashwe n’ingwara ya varedi Rift. akavuga ko mushikiranganje Deogide Rurema ngo kubona inka ziriko zirororerwa mu mpongore ngo byatumye iyo ngwara itarandagata cyane ariko rero mushikiranganje arahumuriza ko ngo inyama hamwe n'amata ngo biteswe cyane ngo ataco bishobora konona ku magara y'abantu mwe mwavyumvise ko nariya mu ntara ya ubu ngo abantu benshi basigaye bihereza brochette canke yakamushikake kibizinu canke ngo udukwavu canke inkoko ariko rero abafise ububare bakavuga yuko muri ico gihe ngo batariko barunguka amafaranga menshi ngo ibituma bari eh, nguko abafatwa bariko bazizura baracibwa amande abandi nabo ngo n'ugukubitwa barakubiswe mwaravyumvise mu nkuru twarungikiwe na Polinari Muzagara ku munsi wa gatatu aha abakurikiranye amakuru ya radio isanganiro ku munsi w'ejo hari urunani rw'amaradiyo habavuga ku bijyanye n'imizibukiro imizibukiro rero ngo mu itegeko riheruka gusubirwamo n'inama shikiranganje aho bongereje amafaranga y'imizibukiro ivyo bibaye mu isakwa ryabaye ku magenekerezo ya mirongo 2027 na mirongo ibiri 2029 ukwezi kwa gatanu aho rero ngo abarundi bashika kuri mirongo itanu bafashwe agasaba ko rero ngo abaje muri ivyo bihugu boza baragerageza ku kurondera ivyangombwa bakahaba bakahaba hisunzwe amategeko muravyubise kandi uko abarondera impapuro za passport nibindi bamenyesha ko ngo imirongo ibandanye biba ari myinshi ari kuri PAF bakavuga ko kandi ngo hari n'abashobora kumara n'imisi nibiri batarakirwa ariko umukomiseri yarongoye iyo komisariya ijeje gutanga izo mpapuro Maurice Mbonimpa akamenyesha ko ngo muri kino gihe hatangorane bafise yo gukora izo mpapuro akanamenyesha ko ngo abantu ari benshi ngo kuko ku munsi batategerezwa kurenza abantu amajana atatu ariko akavuga ko ngo bariko bategekanya ubundi buhinga bw'ukuntu umuntu wese azoba yaje azosubira inyuma atakiriwe mwavyumvise kandi twabashikirije n'inkuru ijanye no mu nkino aho rero mu gihugu mu bigeme umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uzotana mu mitwe n'igihugu ca ca Namibia mu nkino rero zo kurondera igikombe cy'ukuzokinira igikombe ca Afrika kizokinirwa hariya mu gihugu ca Cote d'Ivoire intamba mu rugamba rero bakaba bagiye gukinira mu gihugu ca Afrika y'Epfo bivanye nuko ico gihugu bazokina naco nyene kibuga ikibuga gikwije ibisabwa n'amategeko intamba mu rugamba nabo rero bakazoca bakina urundi rukino ku igenekerezo ry'icenda kuno kwezi hariya mu gisagara ca Dar es Salaam bakazokwakira rero umugwi wa Lyon Zendoptable mu giserukira gihugu wa Cameroon bakazokwakiriya muri cyo gihugu rero ca Tanzania kubera nga mu Burundi atakibuga gifise ibisabwa n'amategeko kihari amakuru twabashikirije ni menshi cyane hariya mu buhinga bw'ivyuma ndahabona umwigeme yaberewe cyane kabisa ubona usundi ni neri kwihangana niwe agiye kugufasha kuzarakira amatelefone yanyu twese hamwe rero tubaye ikaze sangwa ikaze gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije aha neri baranyeretse ko umunywanyi wa mbere aza yamaze kutwakura aro murumva ko acyava ku murongo eh, nama nabivuze muzoze muraraba utwinite ko ari sawa munywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo aro wi ndagwaye mwiriwe ah hmm, ni impore Umwanya heza mu makuru mwabuze. Mhm. Mm Hariho amakuru mwabuze yerekeye ihohoterwa. Eh. Cyo nagomba kubivuga ko rero. Mhm. Mm Yese bavuze ihohoterwa baba umengo bavuze abantu b'abapfasoni. Eh. ariko ihohoterwa ry'abagabo ryaribagiwe n'abagabo nabo nyine barahohoterwa barahohoterwa mugabo niba ariko bararivuga bo ntibavugwa mm. we aragera n'igihe abagabo biyahura kubera ihohoterwa kubera babuze shinge na rugero mm-hmm. none mwumva bitagoye murakoze ariko piye hariho ishyirahamwe ryavutse rivugira abagabo nabo nyene mu gihe bafise ingwane nk'izonye kumbure nikuza baramenya aho bo kwitura mm, ariko mutisi kwiyahura bo nk'abajejwe eh, amasentare hariho amategeko agenga ingo n'imiryango barashobora kuyisunga bakabatunganiriza nsigaye ndayirahura byarabuze agasanga niwo muti usigaye kubera kwihebura hmm, were ko ubwawe icyo kugwa n'igikipiye nuko abantu bose bangana imbere y'amategeko hmm. nibyo cyo kubahirizwa bose bongana murakoze mhm, murakoze cyane piyeri minani nari ngarutse kuri ka kindi nama mvuga cy'ubucamanza ni ukuvuga ati bwino biratugora eh, n'ubu mu gashombere ngira ubucamanza mhm, ariko disima ahanigira icushi kirica ico ni ca kiganiro cyo kwambira iwanyu bavugwa maki oya ni ukuvuga hego ariko nashaka kuvuga dukeyi mhm. makuru yavuzwe ni ukuvuga nyakubahwa perezida turi muri leta mbyeyi mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro aha muze murara butwinite ko dukwiye kugira tushobore kuganira neza na neza babe bari hafi kugira ngo bagisuzume kumbure kiribwa ariko cyasuzumye ariko juvenali ndavyibuka n'ubu niko vyifashe nta gitungwa gishobora kuja kudandazwa kitapimwe Eh, na cyane cyane urumva yuko hariho ingingo ihari yo guca bayihamba urumva n'abenegihugu baragoye urumva baragoye abenegihugu mpaka icyo gipimo kimaze gipima banze bapime barabe ko kiba gifite eh, ingorane hanyuma nka cyangwa leta nayo y'u Burundi undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro amahoro cyane amahoro mahoro ni mpore namwe yego turashima uwiteka eh samwe kaze mutama wanje namahoro yego bakwitande rero n'umunywanyi w'isanganiro bigira imana Joseph ikarutse mu nyabikereko mbabazi mu madaga mm kera Joseph Ah, ese siba detwama twavuga eh? ashaciye ah, hariya aciye iminsi Ego nagomba rero kuvuga kwa aya makuru Mhm Yebwe amwanye wari jijezo yakubiswe ngaho mu gisagara Hi ayisoro aho haruguru Ego Eh urumva ko naho biri uko uwo muntu mwene kumukubita ariwe yagize ikosa kubera izo nsinga ayo mashurwe yaceye ahari izo nsinga mm. barabe rero abajejwe ubutungane barabe icyo kuko urumva ko nagahumera bunga ko abantu basigaye bihanira mu buryo nk'ubwo kandi uwo muntu urumva ko yari yacumwe na leta yari ku murimo wa leta hanyuma cyarakubitwa ariko arangura akazi kiwe eh aho uwo muntu yagaye leta yagaye abacumye uwo mukozi mm. yego eh, leta kubera bico yokora uwo muntu ubutungane buze bumukoreko mm, hanyuma josefu abo bantu nabo usanga bariko barubaka nk'ahantu nk'aho nyine usanga hari insinga za regidezo amatiyo ya regidezo bakabirenga ko bagashyira ko amajaride nk'uko wonye bo bahanura iki yosefu icyo bahanura ni uko byubahiriza usanga bagirira ngo na babandi bubaka ku ibarabara ntibasigaze imetero yego mm. eh, kweri mm-hmm. ego eh, ku bijyanye nabyo n'ibitungwa leta eh, yarikuye kuraba ikorosha kugira ngo abantu barabe icyo bikora kuko ubu nk'umuntu muto muto afite agatungwa ntakikora ko mm. barabe abaveterineri baze barabibapimira n'icyo batorewe mm-hmm. ariko umushikiranganje yavuze ko incanco mu minsi imbere zizotangura gutangwa mvuze ko ndi wa parisa ucabumva iyo nerekeza nje eh ashe tuga kwijambo nca numva kugomba kubwira abashabiki nabo bavyumva munsi wejo ehe basha nani biyi twitege mm amagora atatu kubusa Zambia yitege gukubitwa bitego bitatu kubusa kubatera intege rwose nayo ikomba roze bakizanyiriye mhm, ariko n'izino nkino ziriko ziraba inyuma yaho bano bigeme bazoca bagenda mu gihugu ca Maroc gukinira igikombe ca Afrika ku bigenekerezo rya gatatu kwezi kwindwi hoho bona ubuhinga bariko barakurayo ah, mu gihugu cy'u buzo buzobafasha iki rero yuko buhinga budaheze he mu buganda ndabyo bazoja hose bazokoresha ubuhinga bwose bariko barakoresha mhm. hanyuma dusigarutse kubasore nabo bazokina n'igihugu ca Cameroon mu gisagara ca dar es salaam itariki 9 ubwo rukino rwo rurubona gute baje base yuko bashiki babo narumvishije ko yajeje kubikora mu kanya mu gutsinda igihugu cy'u Rwanda mu gihe baheruka gutsinda igihugu ca Djibouti ivyo vyo wavya iyo nsinzi bayakiriye gute Ene yakiriye neza n'ubundi cyane byohewe eh waryohewe cyane gose gose ubwo twambye kwa Pirado eh ku munsi we eh, twe tuzobashikiriza ngahanye biriko birigwa ruzobera muri Tanzania Yego tuzobatega amatwi. Eh, eh harimo umenyesha makuru ntakubwiye ngahanya azoba yashize ari Dar es Salaam kudushikiriza rukino kibiriraho dukorana mu gisata c'inkino. Yego eh, murakoze. Eh sawa sawa ugira ijoro ryiza. Yego. Eh, mhm. Mm oya oh, wewe na urabesha umubesha igira uzosimbe ibanza usimba kandi nzoza ndamuzaye na neri nari butena e, e, ari bukamira e mugowe nta kanwa nta kagwa nowe n'umuporoti n'umurokore ego ego urabizi kabisa uragitoye eh e, uzoca tuzoba tunwa gafana ariko je icyo ntarya ndagihukirye aho ni sawa rero kaze rero Manuel ugira icyo kikirije Eh, reka mvuge amwe mu makuru numvise ni menshi ariko ndavuga kuri amwe amwe mhm. n'urupfasoni mm, aho ushatse kuvuga iki rero Emmanuel uvuze ngo bisunze ubuntu n'urupfasoni eh, muri buno burundi biragoye usanga ibintu byazi abantu bato bato cyangwa se abantu bakenya ariko ugasanga byagiye muri ba bantu bifise kwa kundi ngo uwabyisha azongereza uwabikeya azongereza uwabyisha mhm, urumva biraza ntibishikira bene byo bica bishikira muri bajya bajeje kubitanga neza cyane ukiriya babajije abafise aho gatima bikubita gashi bikubita gashi uwa ubijejwe ukwiye kubironka bari wazobironka mm ikindi abagifise akageso naho kuko ushaka kunyurutsa nyene biba vyagenewe abantu bato bato bo bahanura ikimano nobahanura ko bo ko kuko muri buno Burundi sinzi ko bakurikirana ibyo abajejwe kudutwara bariko bakora hmm. umuntu anyonoye cyangwa ariye ibyo atari kurya mhm je ndashima leta iri ibakorera ko mhm. jewe rero nagomba mvuge ko ibi bijanye n'uyu mugambi kuko uyu mugambi turi ko turumva aya mafaranga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri bazoza baronka eh. ni makeya urabye ibintu igiciro bigezeko mhm. ariko jewe nk'uko nigeze kuvuga mm. byasaba abaharure mbega umugambi uzomara ukwezi n'akarorero cyangwa uzomara umwaka mhm. aya mafaranga yose bace bayakusanya bace bayahaterurira umuntu asanzwe atabayeho mu buzima bwiza mm. hamace yikenura bari utwo adandaza tudandaze wosanga bisumbije kudoza bamuha mu mezi abiri ibihumbi mirongo irindwi n'abiri badoza bayamuha yarafashe utudeni atanakimwa mu marira uti babanze bayegeranya gwire bamuhera icyarimwe arangura umugambi uboneke neza cyane aho niho byofasha gusumbiriza mm. hama ikindi reka ngaruke kuri iki kijanye n'aba n'iki gihugu cyangwa se ibihugu byemeye kwakira abakozi bavuye hano mu Burundi mm -hmm. nyabura nibatunyarukirize ababijejwe mhm, ndakumva ndakumva amanu eh nibatunyarukiriza ababijejwe ibi bintu bavuga ko bitarajya mu buryo bije mu buryo mu Burundi barasanzwe bazi ko abantu benshi benshi barashaka akazi turashaka akazi hama turabe ko twoja kwiyungunganya hama ikindi hazogenda abahungu na Mhm, manuel tuwinitije tumuherana ngo yagomba mbaze ngo mbega hazogenda abahungu canke abakobwa umva rero manuel kino kibazo cyawe nuko itegeko ryamaze gutegwa ko umukono w’umukuru w'igihugu naho handitse ko hazogenda abahungu canke abakobwa eh, urumva ko ibijyanye n'ubuzi ubunye abakobwa basigaye bakora n'ubuzi abahungu bamwe badashoboye muranca hariya kuri shantiye ugasanga abakobwa kabisa abamama bariko barahereza amatafari n'amabuye bahereza n'igaraviye ariko ni ugasanga rero n'abandi bahungu b'imbura kimazi usanga bicaye kwirigara bariko banwa agatabi abandi banwa urugombo urumva ko nabigeme barashoboye nk'akarorero ndiko ndakurana n'umwigeme mu buhinga bw'ivyuma urumva ko mhm. kumbure eh? userukira icyo gihugu hari yanye yamenyesheje yuko abo bafashwe ku magenekerezo ya mirongo ibiri na mirongo itatu ukwezi guheze bafatiwe ahantu mu masengesho atabyangombwa bafise kumbura igihe usanga ari abagenda mu manyanga cyo ugasanga ivyangombwa vyaraheze ntibasuye kurondera ibindi ibyo byose bibaho rukundo rwakundiye abo bose bagize imana bakaba turabandanya tubaha ijambo namwe kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru twashikirijana kuri radio isanganiro shimira abamaze kuhakura bose bari kubashikiriza ibyiyumviro byabo mu rufasoni ntangere ubundi mu mwanya zamaze gushyika ku murongo aro ndagize mwiriwe mwiriwe neza mutama ni impore musaza batogira umwifato nk'uyu umugabo basi ngira n'ibyandi bavuga ati umuryango umwe umwe agatikisha umuryango abanyengozi bameze neza ndabazi ariko toma uwo mugani nyene umuhisi petero nkuru nziza niba akunda kuvuga ngo umuryambwazi yitukishe unatukisha umuryango maritukisha eh. eh urumva ah. ntitwoca tuvuga ko abanyengozi bose eh bameze neza nico ndimo ndakubwira abo bantu nabitukishe bo nyine ubwabo kabisa kuko eh. abanyengozi bameze neza ndabazi mhm. amayoperema ntibatinye batinye kuko bajya ababungabunga amagara y'ibitungo n'ababungabunga amagara y'abantu baradukunda baratubabaye ntibagomba ko tugwa mu rudubi mhm. eh, guverinoma ibyo byantangaje rwose ntibahebe ntibahebe nk'aka tujye turarindira cyo bagizwe amagara y'ibitungwa hanyuma ubu hanyuma rero nzoca ashika ku isoko niyo nje hariya mu ruziba hariya kuri stade olympia nzohita ndakuraba ku isoko sawa sawa rero desire kaze rero nawe ugira icyo ushikirije ndaziwe kuri radiyo wumviriza iminsi yose ego ndagerageza kugira ngo bagukeza izo ntamba zacu z'abigeme kumva bariko barandikisha amateka urumva n'ubururi bwacu buca bumenyekana urumva abo bakoze ayo mateka nyene batsinze aba bene wacu nyene abo bashika bacu ngaho mu rwanda urumva bakoze ibintu vy'amateka ama reka turinde tubandaye dusenga urumva muga rero numvise baje bakina urw'amaguru nyene rujya rukino rw'amaguru eh urumva aragahatse urumva nkawe uzogenda gukinira muri tanzania natwe mu burundi natwe boje bagakinira natwe ayo madovize tukayaronka urumva aragahatse urabyumva na wewe nyine karari kuko nta kibuga burundi gifise gikwije bisabwa n'amategeko oya bahanura tona bahanura vrema bo niba niba bose bizamero mu mu misaho mm eh, burya amagara n'amazi asizika ntibayore rumva irinze yipfiza kandi umva ari niyo ngwara umva bagaca bayihamba bagaca bayizikurura umva ibyo ntibisa neza mhm. hama ah, citanye nabo bagomba kuzoza gukora muri yo mani rumva itegeko rikaba riryasohotse rumva ko rigomba kuryemeza neza barabe ukuntu babinyanyura nibaza niko riko bazoeva bakaritanga urumva nibyo bizonkeraho niko nobivuga eh, ni itegeko ryamaze gutegwa ko umukono n'umukuru w'igihugu iboneka ko ubu bazoza baragenda basinya amasezerano rego urumva numva bagiye atavyo eh, ambatarama tara ivy'ibihuha rumva ariyeho umuntu yaca yumva avuga ngo barabagirira nabi ntibahembwa cyangwa ugasanga uduhera batungitse ugasanga dusigaye kundi umuntu ugasanga arabarabije hejuru birema umva ubu tuzoca dushika neza umutekano ntangere muri za nizo nyamaje ngaha mu kanyosha baguma bayanga nuwo atazi ko aheziriho nkeka atangora n'akaburushete k'inka n'impene byose impene babamanitse babanze barindire mu nyuma mushikiranganje avuga ngo baziteke cyane ubona akwiye gukorwa ikinyene muri bino bihe hari abantu bamwe bamwe nyene bakunda kaboga mm usabora bambara imihinga imwe imwe yozoba haba habangamiwe bakirinda gukura izo nka cyangwa ibyo bitungwa bakirinda ko bivaye mm, ibyo byo byose izo ngingo zisanzwe zarafashwe nka hariya mu ntarangozi mu isoko mu byegwa nta nka cyangwa ibindi bitungwa eh urumva niko bayivuga biragoye biragoye rero n'abarambiye jamari viyane y'inkinda ku eh, urakoze cyane idezi mugire ubutumwa bwiza neri kwihangana ati bandanye ukora akazi eh, asha kabisa arashoboye kabisa arashoboye n'umwigeme waje eh, n'umwigeme afise kazoza kabisa sawa sawa okay okay mhm mm ariko imbere y'uko iryo sango rigera ndashobora kwakira nka batatu bane boza baranyarutsa uwundi munyuranya amaze ushika ku murongo alo alo ni sawa sawa papa yake sawa sawa mutama eh ndagwaye mwiriwe mutama mwiriwe cyane mm bakwitande rero ni jake utwakuri hehe jake ndi gihanwe mhm kaze ubwire nawe icyo ushikirije yego twashaka umutobe tubaritse amata umuntu yatetse ayanyoye hari icyo yoba baravuze uko amata atetswe cyane ngo atakibazo umushyikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yarabishikirije aho ni ugukenguruka ikijyanye nacyo n'icyo kugenda gusabira akazi abantu hanze muri arabiya none hazogenda abize gusa cyangwa n'abatize bazogenda kumbure itegeko ntiritomora uwo ari we wese kumbure bizovana n'ubuzi hariho n'ubuzi ubwo bwo bizovana n'ubuzi ubwo bwo kumbure ntibavuga ko hazo barabizi kuko bisabwa baravuga hazo bakenewe ngo amadiporomi ibi bazopresiza cyangwa bazoshikiriza ibizuba bikenewe kubera atayongera ngo iyo batanduye batasi yarahetse rero twashaka hariho bariko bariyandikisha uno munsi rero bakorotiriye mugabo rero benshi ntibashikiriwe ko botwongera ikiringo bose bagashikirwa bakabandika bose natari ico kiganiro turimo iyo ari inkuru yo ku munsi wa mbere haro eh, aro ubu ni saba rero subiruka ugabanye gatoya ego eh bakwita ndereyo mutama nitwa Desire Igitega Igitega amaja he Desire Igitega Gisagara aho mu gisagara ngaho muri yoba mu magarama amaja he yego mhm. amagara mhm. kaze bwira icyo ushikirije eh, nari ugeze kumva ibijyanye no kurwanya itabi ku mm. itariki mirongo itatu n'imwe yego eh, tugomba dusabe kugira ngo ababijejwe mhm. bazodufashe kabisa abantu banywa itabi bareke kuritumurira ku bantu kuko biragoye kugira ngo ubwire umuntu utigizayo itabi mu gihe ashobora kuba ariko ararinywa mm. ariko hasanzwe hari itegeko riburitse abantu kunywera itabi bari mu bantu E, abantu barabikora cyane twashaka gusaba ababigejwe mm. aba banyakubahwa bagejwe gufata ingingo mm-hmm. e, bazodufashe kabisa umuntu ariko ararinywa mm. ashobore kurinywa ari ahantu mu bwiherero atari mu bantu mm-hmm. e, kuko usanga bigoye kubwira umuntu ngo igizayo iki kinyobwa mu gihe utaba wakimuguriye mm-hmm. ariko kandi bavuga ko itabi atari ryiza ku magara y'abantu desire abagihereza bo wowe basabike ababyihereza twubasaba kuriheba kuko ni kijyanye n'ibi bitungwa no n'aka kaboga twagisanzwe twihereza intara y'amakamba y'uburagane ni intara bakunze kuyihereza akantu k'akaboga none hmm. ambarwa n'ukuri nta kuntu abo babijejwe bobipima bigikomeye hanyuma ako kaboga bamaze bakagategura mugabo mu gitungwa gikomeye basanze kirwaye bakabihagarika eh, ndi mu motari ngaha muri sosoma twebwe kweri ashaka abapolisi batumaze kweri batanga amande menshi cyane kweri kandi nta n'ibitasi baduha aha kumbure eh, sahabu ubu turi mu kiganiro gicu ushikirije mu bushikiriza ku nkuru tuba twabashikirije nka kuri radiyo isanganiro ku munsi wa mbere uzudu telefone tubwira amakuru y'abapolisi babafata dufasha kwera ababijejwe bakadushyikira imbere kwera dutanga amande menshi kandi hari ibitasi baduha kugira ngo kumbure fisto maze arinjira muri leta ko baza baragira kwera baduca amande adashika imbere kumbure fisto ku munsi wa mbere uzoze uzo telefone utubwira amakuru ubu turi mu kiganiro ugira icyo ushikirije Ngiricho